Iraia Kamabi gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozar gerratiaren albiste mankizuna. Bai, berriozar irratearen saioak martxan. Ustegun honetan bertan, arratxeldeko siretatik zazpiterdiak bitarte, euskal musika izenez ezagutzen den programaren lehenengo saioa itzeko parada izango dugu. Ostiralean aldiz, gaueko beratzietatik amaikak arte, berriozar, esta da programa izenekoa. Ez inaaztu, eltsoko aste hartetan, sortzi terrietatik beratzi igarriko dena. Gainontzeko programak urrirako izango ditugu entzungai entzuten zabiltzaten kaixo berriozar magazina astelenetik ostiralera goizeko bederatzitatik aurrera airean izango dugu. Larun bat eta igandetan goizeko amaiketatik aurrera kaixo asteburuak kaixo berriozar magazineko elkarrizketen bilduma eginen du. Euskararen asteaz disfrutatzeko dena prest. Iraiaren amaseitiko gita batera ospatuko da Euskararen astea berriozaren. Egun potoloa larumatarekin lotu delarik. Asteko programazioa kalean da dagoeneko, hortxe programaren birpasoa. Irailaren amaseia astelenean, seiterretan, Kirola Euskaraz lantzeluze parkean eiteko aukera izango dugu, justuki espinin, josei, kanbudo eta training. Eta asteartea, arratzaldeko zazpietan, situa situazion del euskera enberrizari itzaldia, eh, Rosa Ramosen e, udal euskara teknikariaren eskutik eh, kulturgunean itzanen da. Iraiaren emezortzean, aste azkena, siterritan, aur gazte talduen dako jolasak euskal herri plazan izango ditugu. Eta ostegunean, arratzaldeko zaitardietan, gartzotz filmearen proiektzioa, eta sortzietan, e, asizko urmenetarekin e, solazaldia, kulturgunean ere bai. Iraiaren hogeian ostiralean ameiketan mendialdea bi eskolakoek jolasak eta herrikirolak eguzki plazan. Eta erdietan, Euskal Trikipoteoa kaleberri tabernatik abiatuko dena xabi. Eta Euskararen eguna, e, iraiak hogeita bat, e, larun batarekin, goizeko amaiketan e, kale jira, e, e, e lantzeluze e, parketik erraldoiak eta gaitariak e, eta e, malen plazatik e, fanfarre eta hankapaloak e, eh, guzki plazatik joaldunak eta kolektibo erakustokiak. Hori da, Xabi eta Amabitan ikiteldi nagusia izango dugu. Bai, zera e, e, ordu bitardietan e, Euskaldunen eta Euskaltzalen bazkaria aurrentzako txartela bost euro truke eta helduentzako berri sortzi E, kale berri eta herria tabernetan e, zein auzalor e, AEK euskaltegianen eskuratu daitezke txartelak. Eta txaldeko lauretan bazkalostean talde jolasak izango ditugu. Arratzaldeko bostetan, kuadrien arteko eskuskizun desafioa. Eta azkeneko egunarekin bukatzeko zazpidetan kous eta baserritaz taldeen eskutik kontzertua izango dugu. Artekale hogeita lauko udal lokalek eh, proiektu ekintzaileak eh, jasotzen dituzte. Hala, Xabi berriozarko udalaren ekimena dugu hau. Udalak bere lokalak uzten ditu proiektu ekintzaileak martxan jarritzen erraztua asmoz. Bebi komunikazion, enpresa berri hau kulturretxe eta euskaltegia izan zeneko lokalean finkaturik daukagu daia. Jada, denborarekin, udal ekimen honi proiektu gehiago batzea espero da. en orain jarraian entzuten entzun dezagun Raul Maizaren hitzak eh, irigintza zaiako zinegotziak. El vivero de empresas de Berriozar eh, es una iniciativa promovida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berriozar con el objetivo de impulsar y favorecer la creación de empresas que necesiten un espacio reducido y asequible para emprender su actividad. aurtzaroan eta nera eh, bezaroan e, osasuna irabaztea. Horize udalak eh, antolaturiko taier ba, baten izena. Berriozarko udalak ohitura osasungarriak lantzen dituen komunitateko programaren kolaborazioarekin, baita lan osasun publikoaren institutuarekin, aurtzaroan eta nerabezaroan osasuna irabaztea izeneko tailerra antolatu dute. Tailerra hau aur naiz gazteegin lan egiten duten voluntario naiz profesionalei zuzenduta dago eta azken helburu aita eta hemen eskola basortzea du. Tailerra biegunetan ingo da aurriaren zortzian eta amabostean kulturgunean zortz terdietatik irurek arte kurtso honetan izena emateko, irailaren emesetik, e, hogeira bitartein daiteke udaletxeko kirol bulegoan edota osasunetxean, gizarte langilearen bulegoan justuki. Euerdiko amabietatik ordu batera. Izen ematea ere telefono egin daiteke, e, bederatzi lau sortzi, hogeita mar, bederatzi lau zero lau, edota bederatzi lau sortzi, hogeita mar, amasei, hogeita amasei telefonora deituaz. Adi, tailerreko plaza mugatua da baitira. Eta Kirolaz mintzatuko gala orain, Berriozar Futbol Klubeko erregionala taldeak larun bat honetan denboraldi berriari ekingo dio. Bai, denboraldiaren lehen partida joneko Kirol Sport taldearen kontra jokatuko du berrezarkeo talde regionalak. Berriozarren bertan Irailak 14ko lauterritan jokatuko da norgeiagoka. Pasaden urteko denboraldian Kirol Sportek 6. postua lortu zuen sailkapen orokorrean. 14. postua aldiz Berriozarko taldearentzat izan zen. Bai, eta Jarraian e, taldeko entrenatzailearen hitzak entzun dezagun. Eh, bueno, pues eh, la pretemporada eh bien, estamos con mucha ilusión, porque los chavales la verdad es que están trabajando muy bien y bueno, hemos hecho una pretemporada bastante bien. Llegamos a al primer partido en no al 100%, pero creo que llegamos en una situación bastante buena. y luego para el partido, pues lo que he dicho, con mucha ilusión, de, con ganas de empezar la competición y bueno, pues eh, los chavales con muchas ganas de hacer las cosas bien. Eta mendizaleak eh, taldeak eh, bono zorrotzera joanen da Berriazarko mendien lagunak, denboraldi berria estrenatze aldera, bono ateraldi bat antolatu dute. Justuki mila amazazpin metro dituen mendi batera. Ateraldian partena hartu nahi zen igandean goizeko beratzitan, eguzki plazara hurbildu. Bueno, eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak eh, garazi. Bai, Xabi. Ba, goitzean lanbroa eta lainoa izango dugula, zerua odei gutxirekin edo parte zodeitua egongo da, eta goizalean edo goitzean goiz ho odeitxu egingo zaigu. Ipar edo ipar mendebaldeko aizea ibiliko da gaurkoan eta arratxean tarte biziekin temperaturei dagokionez, e, minimoa gutxi edonaikoa nahikoa eta maksimoa gutxi edo nahikoa igoko dire. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplazan.neten.